الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء فاح من هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أما بعد Zaista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu Tebaraka ve Ta'ala i neka je njegov mir i spas na najodabranijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodcu, na sve njegove drugo, na sve one koji slijede dobro u sudnji danama. Bade, salamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Drago braćo i sestre, kako ste već upoznati, e, tema mog večerašnjeg obraćanja je utjecaj ili tragovi ibadeta na čoveka, odnosno na život svakog muslimana i muslimanke. Islamski učenjaci kada definišu ibadet, koji je predmet našeg govora, kažu da je to sveobuhvatni termin koji obuhvata ono što Allah Đelešanuhu voli sa čime je zadovoljan, da li to bile riječi ili to bila djela koja su vezana za našu spoljašnost ili našu unutrašnjost. Zašto smo spomenuli definiciju ibadeta? Iz toga razloga što se u određenim situacijama možda i badet svede na riječi ili dijela koja su vezana za našu spoljašnost. Međutim, zasigurno da i badet obuhvata i ona djela koja su vezana za srce, čak više ta djela su osnov imana. Pa tako u ibadetu koje mi želimo da govorim, ulazi iman, ulazi takvaluk, ulazi istinsko oslanjene na Allaha tabaraka ve ta'ala, ulazi jekin, ljubav u ime Allaha, mržnja u ime Allaha, voljenje poslanika i slično tome. I isto tako mi nalazimo da ibadeti u ovakvoj definiciji imaju svoju veliku vrijednost u islamu. I mi svi ljudi, a isto tako i džini, stvoreni smo da obožavamo Allaha tabaraka wa ta'ala, kako to kaže naš gospodar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ja nisam stvorio ljude i džine osim da mene obožavaju. I uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala izaslao je sve svoje poslanike i vjerovjesnike i objavio je svoje knjige kako bi nama bilo pojašnjeno šta se od nas traži. A to je da obožavamo Allaha tabaraka wa ta'ala i da mu ne činimo širk bilo u kojim vid. Pa kaže Allah džele dželaluhu وَلَكَدْ بَعَثْنَا fi kulli ummeti rasulan an ya'budu Allaha vajtanibu tagut. I zaista smo mi izaslali u svakom narodu poslanika kojim je bilo objavljeno da prenese tim ljudima da samo Allaha obožavaju i da se klone svi taguta, odnosno lažni božanstava mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I isto tako, Allah dželle dželalu se obraća rasulu sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: "Wa ma arsalna min i mi nismo ispred tebe ili prija tebe izaslali poslanika, a da njemu nije bereo rečeno kako je rekao Allah te baraka ve ta'ala ila nuhi ilaihi ennehu la ilaha ila ene fa'budun. I to mi je bilo poslaniku objavljeno da kaže kako je rekao Allah te baraka ve ta'ala samo sam ja jedno božanstvo i samo mene obožavajte. I zato treba da se govori o ibadetu, i isto tako treba da se govori o djelovanju ibadeta na naš život. I nema sumlje, dragama braćo i sestre, da ibadet koji je vezan za našu unutrašnjost i koji isto tako vezan za našu spolašnjost, da djeluje na život čoveka. I mi to objeđenje crpimo upravo iz objave Allaha, tabaraka ta'ala, i zasigurno niko niti iskrenije, niti istinitije govori od Allaha i kada Allah kaže za nešto da je tako, to je tako. I kada Resul sallallahu alaihi ve sellem kaže da ibadet djeluje na život čovjeka, to se mora ostvariti, međutim spomenut ćemo se kasnije kako treba da se to radi, odnosno određeni uvjeti za to. Pa Allah tabaraka ve ta'ala obraćaju se Resulu sallallahu alaihi ve sellem kaže وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ I kaže Allah Đelšan obraćaju se Resulu sallallahu alaihi wa sallam i mi smo objavili tebi ono što smo objavili. Tako je prevod na bosanski jezik. Međutim, u arapskom je došlo i mi smo objavili tebi ruh, a to je duša. Jer sa objavom, sa Kur'anom i sunnetom biva istinski život. I kada se u čovjekovom srcu nađe objava, on će istinski biti živ, čak da ga Allah tabaraka ve iskušao da ne nepokretan a mrtav je onaj koji nema u sebi objave, pa čak bio on najpokretljivija osoba. Jer dalje kaže Allah tabaraka wa ta'ala, pa navodi primjer, znači, šta znači ta objava? I kaže, mi smo tebi objavili objavu koja je duša i mi smo učinili da je to svjetlo. I mi ga dajemo kome hoćemo od naših robova, a ti, o Boži poslaniće, upućuješ ljude sa uputom pojašnjenja na pravi put. I isto tako, Allah tabaraka ve ta'ala navodi primjer osobe prija njezinog upustva, odnosno prija njegove upute, odnosno prija dolaska same objave. I uzvišeni Allah tabaraka wa takvu osobu definiše da je mrtva. Eve men me jitan zar je ista osoba ona koja je bila mrtva prije dolaska objave, pa koju smo mi oživjeli, kako kaže Allah sam za sebe, i mi smo je oživjeli sa objavom. Uađana lehu nuran, jemši bihi fi nas i on sa tim svjetlom hodi između ljudi. To je primjer onoga čovjeka u čijem se srcu nalazi objava. I onda se poredi sa osobom koja nema objave u svome srcu, da se taka osoba nalazi u tminama. I ne samo to, da on nije u mogućnosti da izađe iz tih tmina jer nema svjetlo objave pri sebi. Ebe men kane me jitan fa ahenahum وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها I zar je isti onaj koji je bio mrtav pa smo ga mi oživjeli dali mu svjetlo obave, objave da hodi sa njim između ljudi Zar je on isti i onaj koji se nalazi u tminama ne može izaći iz tih mina nevijestva, grijeha i novotarija? I isto tako uzvišeni Allah baraka ve ta'ala preuze na sebe obavezu da će onome koje učini dobro djelo. I nije rečeno da to djelo bude veliko ili malo, već je samo uvjet da bude dobro. Odnosno da u njemu ima ihlasa i da je shodan praksi Rasula sallallahu alaihi wasallam. I isto tako Allah džele dželalu nije uvjetovao da to mora biti muškarac ili žena, da mora biti starija ili mlađa osoba. Ne sve kategorije ljude obuhvata. Samo je uvjet da bude mu'min. Da će proživjeti život tajib. Odnosno lijep život na ovome dunjaluku i kada govore islamski učenjaci kao što je Ibn kaže da termin tajib obuhvaća sve ono što čini život lagodnim. Da li se to rado o risku? Da li se to radilo o smiraju? Da li se to radilo čestoj supruzi ili suprugu? Da li se to radilo prevoznom sredstvu? Sve ono što čini čovjekov lijep život, to mu je Allah tabaraka ta ta'ala zagarantovao. I ne samo to, već mu je zagarantovao Allah tebareke ve ta'ala da će ga nagraditi nagradom koja će biti veća od onoga i ljepša od onoga što je on činio. Odnosno, neće biti shodna njegovim dijelima, već Allah baraka ve ta'ala će ga nagraditi shodno svojom milošću. Pa kaže Allah baraka ve ta'ala Men amile saliha min zekari au untha, wa mu'min, felenuhijennehu hajaten i onaj koji učini dobro djelo. Bio on muškarac ili žena, a on je mu'min. Mi ćemo mu dati da proživi lijep život. bi I kaže, mi ćemo mu dati nagradu koja će biti bolja i ljepša od onoga što je činio. I zato mu'min ne smije da sumlja da ibadet ima djelovanje na čovjekov život. Međutim, kako su spomenuli islamski učenjaci, da bi određeno djelo, određeni ibadet bio primjen, odnosno da bi mogao djelovati na naš život, moraju biti u njemu dva uvjeta. Prvi je da mora biti ihlas, da je iskreno radi Allaha tabaraka ve ta'ala i drugi da je shodan praksi Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Nije dovoljno da neko kaže ja sam učinio to djelo iskreno radi Allaha, međutim ono nije shodno praksi poslanika sada alejhi ve sellem neće biti prihvaćeno i neće imati traga, odnosno djelovane na nas. I Allah te ve taala najbolje zna. Međutim, djelovanje određenog ibadeta na čovjekov život bit će shodno njegovom ihlasu u tom dijelu ishodno praksi ili slijeđenju poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I koliko bude ihlasa u djelu, toliko će biti traga. I koliko bude čovjek blizu praksi Rasula sallallahu alaihi toliko će ibadet na njega djelovati. I isto tako, kada se vratimo kuranskim ajatima i hadisima, kako ćemo kasnije spomenuti ako boda, mi ćemo uvjediti da ibadet djeluje na čovjeka kao na pojedinca. I isto tako da djeluje na društvo. I djeluje na čovjekov dunjaluk, odnosno na život ovaj koji je na ovom svijetu. A to je da će imati oskrbu, da će imati rahatluk. I sa druge strane djeluje na njegov ahiret, a to je da će mu Allah tabaraka ve ta'ala oprostiti grijehe da će uzvisiti njegov stepin, da će biti sa njim zadovoljan i ako boda, bit će njegov prebivalište dženet Firdeus. I isto tako ibadet djeluje na iman čovjeka. Jer mi kao sedminci ehli suneta ve vjerujemo da se iman jača sa djelima, a da slabiji putem grijeha. I onaj koji čini dobra djela, zasigurno će se njegov iman ojačati. I isto tako njegova druga dobra djela će se uvjećati, jer dobro djelo povlači za sebom dobro djelo. I isto tako djeluje na čovjekov ahlak, odnosno na njegov karakter. Jer onaj koji bude činio dobra djela, zasigurno da će njegov ahlak biti bolji. Sad ćemo se, ako Bog da, osvrniti na određene ibadete i ćemo ono što je Allah tabaraka wa ta'ala rekao i poslanih sallallahu alaihi ve sellem za određeni vidi bat, odnosno kako djeluje na naš život. <clears throat> Zasigurno da je najbolje da se počne sa imanom, sa takvalukom i sa istikvarom traženja oprosta od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I tako uzvišeni Allah džele kada govori o tragu imana i takvaluka na čovjeka kaže وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ I kada bi stanovnici sela i gradova istinski vjerovali u Allaha i kada bi se ga istinski bojali na taj način da izvršavaju ono što im je Allah naredio i da se klonu ono što im je zabranio, kaže Allah Đelešanuhu, mi bi im otvorili beričet koji bi im slazio sa nebesa i sa zemlje. I kada se govori o glagolu arapskom fetehna koji znači otvoriti, znači da čovjek raspolaže sa nečim. A u ovom slučaju se radi o beričetu. I Allah nije rekao da će biti samo jedan beričet. Došla je množina. Kaže, mi ćemo im dati beričete i koji će slaziti sa nebesa i isto tako sa zemlje. Odnosno, kada se govori o nebesima, to će biti kiša, koja je inače milost od Allaha tabaraka i isto tako će naći beričet od onome što izlazi iz zemlje i isto tako znači u to se ubradaju različiti vidovi blaga. Možda nekada djeluje malo nepoimljivo, Kakve veze ima kiša i plodovi sa imanom i takvalukom? Ima i to vrlo jake, jer je tako gospodar svih svjetova rekao. I isto tako, Allah tabaraka ve ta'ala kada govori o ehli kitabijama, kaže وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّكَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ نَعِيمٍ da ne bi pomislili da ibade djeluje samo na čovjekov dunjaluk, kaže Allah tabaraka wa ta'ala, kada bi sledbenici knjige istinski vjerovali u Allaha i istinski se ga bojali, kad mi ćemo njima oprostiti grijehe i uvešćemo ju u džennet, odnosno uvešćemo ju u trajno naslađivanje. Čovekova sreća će biti potpuna kada bude imao dunjalu onako kako Allah to hoće. Međutim, zasigurno da je najveća sreća kada čovjeku budu oprošteni grijesi i kada bude uveden u džennet. I isto tako Allah tabaraka ve ta'ala kada govori o ehli kitabijama, i kada traži od njiha da postupaju shodno Tevratu i Inđilu, i jedan od stvari kojim nalaže Teurat i Inđil, to je da vjeruju u Kur'an, da vjeruju u poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kaže وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمِ رَبِّهِمْ I da su oni postupali shodno Teuratu i Inđilu i ono što im je objavio od njihovog gospodara, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ i zaista bi, kaže, oni jeli ono što se nalazi iznad njihar i ono što se nalazi oko njihar ili ispod njihar, odnosno jeli bi sa svih strana. I dalje, draga moja braćo, nalazimo koji su plodovi istinskog verovanja i takvaluka i da čovjek govori ispravno. a to je kaulen sedida. Odnosno da u njegovom govoru nema skreta na lijevo i desno. Da nema upotrebe laži, ali u nekom drugom smislu. Da je zapakuje onako pa to djeluje da nije laži. Pa kaže Allah tabaraka wa ta'ala Ja amenu kulu sadida. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i recite ispravan govor. I onda nakon toga Allah te pojašnjava koji je trah toga ibadeta. Yuslih lekum amalekum wa yakfi lekum donubekum. On će popraviti vaša djela. Na taj način što će nam omogućiti da budemo muslimani, da činimo dobra djela. I ukoliko se desi i dešava se, do našim djelima ima određeni nedostatak, Allah će ga popraviti i prihvatiti. I onda kaže, oprostit ću vam grijehe. وَمَنْ يُتِي إِلَّهَ وَرَسُولَهِ فَكَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا A onaj koji se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, zaista će uspjeti velikim uspjehom. I na kraju da kažemo po pitanju znači, ovoga dijela predavanja, to je korist istikvara, pa tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kada govori o Nuhu alaihissalam kaže da je se obraćao svome narodu pa je govorio Kutu stakfiru rabbekum innehu kana gafara yursili sama alaikum midrara wa yumditkum bi anvali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. I kaže Nuh alaihissalam gospodaru moj ja sam njima govorio tražite oprost od vašeg gospodara, jer je on milostiv. I kaže, Allah Đelešanu će vam slati obilnu kišu i on će vas pomoći sa imetkom i sa sinovima i daće će vam bašte i daće će vam rijeke. I draga vam braće i sestre, koliko su islamski učenjaci razumjeli Kur'an, i koliko su bili duboko ubijeđeni u Allahovo obećanje. Kada bi nekodom od islamskog učenjaka došla muslimanka i rekla možeš li mi pojasniti koji je to lijek da imam djecu? Pa bi im ti islamski učenjaci bi joj govorili, kaže, traži istikvar od Allaha te baraka Zaista, nema neke bozna e, veze. Žena želi da ima dijete sa i dopustom, dok joj ta islamski učenja kaže, pa da čini istikva. Ovo ne znači da se čovjek ne treba ženiti i ostalo što treba da radi, to mora raditi. Međutim, vidimo ovdje šta je rekao Nuh a.s. što je rekao Allah tabaraka ve i koje su imeli ubjeđenje islamski učenjaci na kraju imaju primjeri onih žena koje su činile kvar, nakon dugih godina dobri su porodi. Jer je Allah te barek ta rekao kako je rekao Nuh a.s. i tražite istikvar. Jumditkum bi envali benin i on će vas pomoći sa imetkom da će vam djecu. Drugi ibadet koji je vrlo važan u islamu, a to je namaz. I onaj koji nema namaza, nema udjela u islamu. Kur'anski ajeti i hadisi Resula sallallahu alaihi ve sellem ukazuju na to da namaz, ali istinski namaz, duboko djeluju na čovjeka i na njegov ahlak, na njegov iman. I tako uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala kada je razgovarao sa Musa alaihi salam, kada mu je dostavljao objavu, kaže mu wa akimi salata li dhikri. I ti obavljaj namaz kako bi ti ja bio na pameti. Odnosno kako bi se mene sjećao. Jedan od ciljeva namaza da se čovjek sjeća Allaha baraka ve ta'ala. Da mu uvijek bude na pameti, da njegova veza sa Allahom uvijek bude jasna. Odnosno da uvijek bude jaka. Jer onaj koji bude obavljao namaz, da li se rado o farzu ili na fili, ili radile se o namazima koji su na file vezane za određeno mjesto ili vrijeme, zasigurno da će on biti, uvijek Allah na pameti i zasigurno da će njegovo stanje biti drugačije. Jer onaj koji se uvijek sjeća Allaha baraka kavetala što u stvari ihsan, najveći i najuzvišeniji stepen u islamu, ne može svašta da radi. I zato, dragama braćo, mi nalazimo da Resul sallallahu alaihi ve sellem kada bi se želio odmoriti, odnosno da nađe istinski rahatluk, šta je govorio svome mu jezinu? Govorio bi o Bilale, uči i kamet i obznani da je nastupio namaz i odmori nas sa namazom. I isto tako Resul sallallahu alaihi ve sellem je rekao Hubibe ilaikum min dunjakum en nisa'u vatib wa džuilet kuretu ajuni fi Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem meni je omiljeno od vašeg dunjaluka žene i miris. I vidite kako je Resul sallallahu alaihi ve sellem bio precizan u svom govoru. Meni je omiljeno, što znači da poslanik sallallahu alejhi ne voli dunjaluk i da je bio asketa i dobro znate da je posjećao ili je postićao svoj umet da se puno ne veže za dunjaluk. Međutim, iz milosti prema nama koji smo mi njegov umet, Resul sallallahu alejhi ve određeni vidovi dunjaluka su se omilili. kaže Resul sallallahu od vaše dunjaluka, nije to moj dunjaluk. Žene i miris. Međutim, Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, međutim vrhunac moje sreće, moga smiraja je u namazu. I zaista ne postoji uopšte mogućnost da mi poredimo naš namaz sa namazom Resula sallallahu alaihi ve sellem. Koliko se mi danas odmorimo u namazu ili izajdemo iz namaza, toliko se umorili. Međutim, Resul sallallahu alaihi ve klanjao je na najbolji način namaz. I takav namaz je rahatluk. I takav namaz je vrhunac sreće. I Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada bi rekao Allahu ekber, značio bi rastanak sa dunjalkom. Odnosno, značio bi istinski da je Allah tabaraka ve ta'ala najveći da je veći od Unjaluka, da je veći od različitih projekata, da je veći od porodice, da je veći od auta, da je veći od mobitela, da je veći od laptopa i slično tome. Resul sallallahu alaihi ve sellem je znao da stoji pred Allahom tebareke ve Znao je da upravo sa njim razgovara. Znao je da, da doziva svoga gospodara. Znao je da je Fatiha podijeljena između njega kao Allahovog groba i Allaha tebareke ve ta'ala. Znao Resul sallallahu alaihi šta znači? Subhane al azim, subhane al ala. Znao Resul sallallahu alaihi šta uči od Kur'ana. I onda se njemu ne žuri da prekine to stanje. Jer za njega salam znači prestanak jednog rahatluka dok od nas se čini, opet Allah de vatala najbolje zna, mi kad tek kažemo Allahu Ekber, onda tek počinje posao. Tek onda počinje sviđanje računa i tek onda pođe gradnja, kuća, opravak auta i o tome. I onda kada kaže imam, eselamu alaikum tek se mi onda trznemo i kaže, aha, završen je namaz. I onda kažemo, ko to tvrdi da namaz, kaže, ostavlja traga? Allah te vara ve ta'ala ako je rekao i rekao Resul sallallahu alaihi to je istina i to je hak. I nije problem u namazu, niti u riječima Resula sallallahu sallam, riječima Allah te varaka ve ta'ala, već je problem u nama. Odnosno problem je u našem ihlasu i problem je u slijedjenju Resula sallallahu alaihi u namazu, kao što smo spomenuli, da su to uvjeti prihvatanja djela. I onda jedan takav namaz koji je bio kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem, onda se u njemu može obistiniti da on čovjeka udaljava od razvrata i udalja ga od loših djela. Jer kaže Allah te baraka ve taala Rasul sallallahu alaihi ve sellem: "Utlu ma uhije i min minel kitab I ti čitaj njima ono što ti je objavljeno od Kur'ana. Pojasni im ono što se nalazi u Kur'anu i obavi namaz. I kako vidite, dragoma braćo i sestre, uvijek se za namaz veže reč i kame. A to je da ga u potpunosti obaviš. Nije rečeno čini sveždu, čini ruku, klanjaj. Već kaže ve akimis sala. Inne salate tenhani fahša i vel Je zaista takav namaz odvraća od razvrata i odvraća od svakog ružnog dijela ja'lemu I zaista Allahov zikr je najveća i najuzvišenija stvar. I Allah zna šta vi radite. Inače, uopšteno Allah zna šta radite, ali zna kako obavljaš namaz. I zato mi danas, kada vidimo nekoga od Allahovi Tebara Kevetala robova, koga je počastio da tako obavlja namaz, Vidiš ga da živi u rahatluku. I vidiš ga da jedva čeka da čuje kad će mu jezin reći Allahu Ekber i da ide u džamiju. I isto tako uviđaš da ga njegov namaz odvraća od razvrata i da ga odvraća od ružnih dijela. A isto tako i sa druge strane, uviđamo da oni koji obavljaju namaz onako kako ga obavljaju, da nema utjecaja na njega i da ga ne odvraća niti od razvrata, niti od ružnih dijela. Kanju namaz i samo izašao odmah lakše. Odmah krade, odmah petlja i slično tome. Problem nije u namazu, već je problem u njemu. Isto tako, drago vam braćo i sestre, jedan od ibadeta koji ima dubog trag na čovjekov život je zikru, zikru odnosno Allahovo spominjanje. Kod nas prevladava mišljenje ili ubjeđenje da je zikr, da samo govorimo subhanallah, alhamdulillah, jest i to je zikr. Međutim, zikr je jedno imansko stanje u kojem se čovjek uvijek sjeća Allaha te bareke To je Allahovo pomenu. I na to se misli na taj zikr. Da se uvijek sjećaš Allaha te Allah. Isto tako se misli na zikr da čovjek uči uopšteni zikr. Subhana la koliko kokom Allah od omogući. I isto tako se misli na zikr koji je vezan za određena mjesta ili za određeno vrijeme. Kao što je zikr kada ulaziš, izlaziš iz kuće u ili slično tome. Sve to zikr i još je zikr, kako kažu islamski učenjaci, učenje Kur'ana. Ali učenje Kur'ana, a da si prisutan i tijelom i dušom. A ne da si prisutan tijelom, a tvoja duša, Allah najbolje zna gdje je otišla. I zato uzvišeni Allah te ve ta'ala pojašnjava znak istinskih mu'mina. A to je da su njihova srca se smiruju sa zikrom. I danas kada neko od nas osjeći odjeđenu neugodnost, osjeća da se ne može smiriti, pa zašto ne zikri? Ali ko će se ohrabriti pa reći bratu kada nako bude ljud pa kaže de malo zikri Allah ti dao svako dobro da se smiriš treba to preći tom čovjeku pa reći, pa preživiti? Kakve veze to ima? Ima neki drugi lijek? E, to je lijek. I to koji je propisao Allah tabaraka ve i koji zasigurno djeluje. on mi govorimo mi o djelovanju. Pa će dobro, ali šta ti je da kažeš dokaz? Ili šta, kako to ja mogu provjeriti da je ono što ti pričaš? Pokušaj, pa ćeš vidjeti. A pitaj one koji to rade i koje Allah počastio, pa će ti on objasniti kako se on osjeća. Međutim, se vratimo u našoj temi, pa kaže Allah tabaraka ve ta'ala opisujući mu'mine, alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Kaže, oni koji vjeruju i čija se srca smiruju sa Allahovom pomjenom, sa zikrom, kako smo to pomenuli i pojasnili prethodno, ka ala bi zikri Allahi tatma innu kulub, ka a se za zikrom ne smiruju srca. Pitanje, odnosno konstantacija, jest zaista se smiruju. I dalje uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala pita, pa kaže, Elem je'ni ladina amenu en tahša qulubuhum li dhikri Allahi wama nazala min al nije nastupilo vrijeme za nije nastupilo vrijeme da oni koji istinski vjeruju Allaha, da se njihova srca poboje kada spominju Allaha te baraka ve ta'ala i kada spominju ono što im je objavljeno od istine. I zato, draga moja braćo, blago onome koji sebe koji sebe podredi Allahovom spominjanju i čiji jezik bude mokar od Allahovog zikra i koji se ostavi gibeta, nemimeta i posvijeti se zikru. Zasigurno će naći trag zikra u svome srcu i zaista će on biti smiren. Jedan od velikih ibadeta koji zasigurno ima traga na čovjekov život to je zekijat ili sadaka. I kako vidite, mi samo govorimo o velikim rukovno islamu. Jer zaista mnoštvo ibadeta i to se ne može u jednoj noći prenijeti. Zekijat sam po sebi znači čišćenje i uveličavanje. I zaista onaj koji bude udjeljivo zekijati, koji bude udjeljivo sadakom, on će sebe očistiti od svih ružnih bolesti. A to je od šketarenja o zavisti, pohlepe i slično tome. I isto tako njegov imetak će se uvećavati iako se iz toga imetka uzima. Malo nelogična matematika, ali ovo je matematika u islamu. Jer Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao Ma neka se malu abdin min sadaka. I neće se umanjiti i metak roba o sadake. Sve što više daje, što se više uvećava. I isto tako, uzvišeni Allah je pojasnio da se upravo zekijat uzima od bogatih i da se daje siromasima kako bi se islamsko obrasto ojačalo i kako u srcu tog siromaha ne bi bila određena pakost ili zavis prema njegovom bratu muslimanu koji je bogati prema njegovom imetku, već želi islam da taj brat koji ima pravo imetku kod svoga brata da digne ruke, da učini dobu za tog svoga brata da mu dane beričetu imetku. I zaista je to predivno. Jer Resul sallallahu alaihi ve kada je izasao Muad ibn Džebela u je pojasnio o čemu će pozivati i onda na kaže kaže na kraju kod se odva, odazovu zekijatu ti pojasni da se zekijat tuhadu min agnijaihim wa tureddu ila fukaraihim. Uzima se od njihovih bogati i daje se njihovim siromasima. I onda Allah te ve ta'ala obraća se Resulu sallallahu alaihi ve sellem i u tom kuranskom ajsu se pojašnjava trag zekijata, odnosno sadaka i pa kaže Hud min amwalihim sadakatan tutahiru wa tuzakihim biha. I kaže ti uzmi iz njihovog imetka sadaku. Međutim, ovo se misli na zekijat, kako kažu fesiri, znači obavezni zekijat, kako bi ih očistio, kako bi očistio njihova srca od svih bolesti, i kako bih uvećao pozitivne osobine kod njiha i isto tako tu zakihim biha kako bih uvećao njegov imetak. I u hadisu koji bilježi ima muslim, o plemenitog sahabi Ebu Hurere radi Allahu anhum, Resul sallallahu alaihi ve sellem posjeća trag ili pojašnjava trag sadake na čovjeka. Pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, dok je jednoga dana čovjek hodao u jednoj širokoj i prostranoj zemlji, čuo je glas iz oblaka u kojem se kaže napoji ili da se kiša spusti na baštu tog i tog čovjeka je spomenuto mu ime. Pa kaže dalje da je se taj oblak usmjerio prema određenoj zemlji, odnosno prema bašti tog čovjeka koji je spomenut imenom. I nakon toga je se spustila kiša na jedan kamenjar, a onda mjesto kuda e, ide kiša ispunila je svu tu kišu, odnosno obuhvatila je. Pa taj čovjek koji je čuo glas iz oblaka, odnosno kada je bilo rečeno oblaku na poji, ili nakvasi tu baštu, slijedio je tu vodu i došao je do čoveka koji u svojoj bašti radi, a to je da ima u ruci jedno sredstava poljoprivrede i da je razvodio, razvodio vodu, kao što je poznato i dan danas na čoravskom svijetu, da imaju određeni kanali gdje čovjek prosmjerava vodu. Pa taj čovjek došao, znači koji je čuo, došao do tog čovjeka koji radi u svojoj bašti, pa je rekao mu, kako se ti zoveš? Za nisi ti taj i taj i spomenu ime koje je spomenuo to prije. Pa je rekao, odakle ti znaš moje ime? Pa mu je rekao, ja sam čuo tako i tako, reci mi šta radiš ti u svojoj bašti. Vidite koliko su muslimani vodili pažnju. Kada bi čuo neko dobro djelo, hodio bi, išao da traži, da bi on to uradio. A ne kaže, to se mene ne tiče. A pa kaže mu ovaj musliman, a već kad si to rekao, znači nije se odmah potrčao on se pohval, kaj je hvala Boga, radim tako, to nije to ništa, šta još ima, to je, ti nisi čuo. A kaže, već kad si rekao, eto, već kad si to rekao, da ti onda već reknem šta ja radim po pitanju svoga bašte, odnosno ovaj čovjek želi da zna razlog zašto jedan oblak dolazi da napoji određenu baštu. Pa kaže ovaj čovjek, ja čekam da ta bašta dade svoje plodove i onda uzmem jednu trećinu i udijelim sadaku. I u drugoj predaji isto tako kod imama muslima kaže i pojašnjava gdje je išla ta trećina, a to je da je išla mesakin, oni nevoljnici, zatim ilin koji traže da im se udijeli, u sebil i putnici. I kaže, drugu trećinu ja uzmem to za sebe, za svoju porodicu, a treću trećinu ponove vratim u svoju baštu. Znači, vidite, drago moja braćo i sester, kada je ovaj čovjek udjeljivao od onoga što mu je Allah dao, Allah Žešanu ga znači, nagradio da mu kiša dođe njemu na njegovu baštu. Kerameti, jest kerameti. Kerameti su istina. I ko hoće kerameta, ga postupi kao što je postupio ovaj čovjek. Isto tako, dragama braću, post ima dubog trag na naš život. Islamski učenjaci kada govori o postu, oni ga definišu pa kažu to je da se čovjek sustegne od hrane, od pića, od snošaja, od zori pa do zalaska sunca. To je post. I ako čovjek tako posti, ako bola spala je sa njega obaveza, nije dužan da napoštava. Međutim, istinski post koji će ostaviti draga na nas je to da čovjek posti sa svojim jezikom, da posti sa svojim vidom, da posti sa svojim čulom, da posti sa svojim rukama, da posti sa svojim nogama. Jer je to znači sijam, što znači imsak, da se od nečega sustegneš. I možda ova druga vrsta posta je teža nego prva. Neko može da posti, da ne jede, da ne pije, da nema stoša. Međutim, postiti od gibeta na mimeta vrlo teško. Postiti od interneta, da oči ne gledaju tolike sate, vrlo teško. Međutim, ko bude tako postio, on će naći traga od posta u svome, u svome životu, a garant za to me Allah i poslanik sallallahu nema veći garanata od toga. Pa tako nalazimo kada Resul sallallahu alaihi wasallam pojašnjava istinski post kaže da je Allah tabaraka ve ta'ala rekao u hadis kusi vasomu li ve ene erzi bihi i post pripada meni ja nagrađujem za njega. Zašto? Jer kaže postač jedao šehvetehu wa eklehu wa šurbehu min eđli. Kaže jel postač ostavlja svoju hranu, svoje piće, isto tako straz zbog mene. I zato post koji želimo da ima traga, mora biti radi Allaha bara ve ta'ala. I dalje pojašnjava Resul pa kaže Melem jeda kaule zuri vel amele bihi fe lillahi hađetun en jeda ta'amehu ve šarabe. Onaj koji ne ostavi ružan govor, i djelo i rad po njemu, pa Allah nema potrebe da on ostavlja svoju hranu i svoje piće. Nema potrebe za takvim postom Allah te I kada takav post bude, onda će se obistiniti u nama riječi Resula s.a.v. koji je rekao Saumu džunne, sijamu džunne, odnosno post je štit ili preventiva. Na koji način? Zasigurno da je post takav da je štit od džehennemske vatre će Allah tabaraka zaštiti postače. Ali isto tako je štit i preventiva od griješenja. Jer on na taj način slabi svoju strast i nije u mogućnosti da čini grijehe, ali isto tako taj njegov post njega odvraća od ružnih dijela i odvraća ga od ružnog govora. Za Resul sallallahu alaihi sellem nije rekao postaću i podučio ga određenom edebu. A to je kada ti neko dođe i ti kad postiš i zelje te vrijeđa, šta ćeš mu ti reći? Rećeš mu, ja postim. No šta to znači? Da ga upozoriš da si ti u jednom stanju koje ti ne dozvoljava da se sa njim obračunavaš i da mu govoriš ono što on tebi govori. I kažu sam sučenjaci, nije tako postač postupio što je on nejak. Nije on ostavio zato što se toga čovjeka boji, jer je krupan, visok. Svakako ne smijemo ništa, onda može samo reći mu, ja postim. Ne, zasigurno da bi ga on mogao navladati ili jači od njega i mogao bi mu reći i više od onoga što on njemu rekao. Međutim, njega njegov post ne dozvoljava mu to da čini. I zato jedna od najvećih tragova je posta da kod nas izazava kaluk, Jer Allah tabaraka ta'ala rekao Ja ejuhaladina amenu kutibe alejkum usijamu kema kutibe ala ladina min qablikum la'allakum tetekun, O vi koji vjerujete, vama se propisuje post kao što je bio propisan onim prije vama kako bi se vi pobojali. I na kraju, pošto uzeli vremena, ćemo pojasniti još hađ i da samo spomenemo koja bi to trebala biti veza između sticanja znanja između ibadeta. Drago vam hađ je jedna imanska putovanje I oni koji Allah tebara ve ta'ala počastio da budu na hađu i da budu u Mekki, da budu na tim svijetim mjestima i molim Allah Baraka da nas ne liši hađa i umre, znaju na koji način ti ibadeti djeluju. Međutim, opet se vraćamo pa kažemo u tim ibadetima moraju biti određeni uvjeti, od koji je zasigurno prvo da mora biti radi Allaha te baraka I vi vidite svi ibadeti koji se govore od početka pa sve do sada govori se da mora biti u ime Allaha. Pa kaže Allah te baraka wa ta'ala وَأَتِمُوا الْحَجَّةَ وَالْأُمْرَةَ لِلَّهِ I vi upotpunite hađ i umru radi Allaha. I dalje se podučava hađija kako da se ponaša na tom svijetom mjestu, pa kaže فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ I onaj koji odluči da u mjesecima hađa obavi hađ, nema snošaja, niti ima činjenja grijeha, niti ima diskusije o hađu. Nema raspavljanja. I isto tako Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, podučavajući nas bi hađa koji treba da ostavi na nas tra, kaže men hađe lilla velem jerfuthu, velem jefsuku, ređaka jeumi veledetu ummu. Onaj koji obavi hađ, ali radi Allaha, ne da bi se reklo hađija, ne da bi nosio određeni znak da je obavio hađ, već da to bude radi Allaha te baraka ta'ala. I isto tako da nema snošaja i da ne čini grijehe, kaj vratit će se svojoj kući kao na dan onda kada ga rodila njegova majka, odnosno nema grija, niti veliki, niti mali. I onda Resul sallallahu alaihi ve pojašnjava vrijednost i trag takvog hađa ili umre, pa kaže umra do umre je iskupljenje za ono što se nađe između te dvije umre i nema nagrade za primjeni hađ osim džennet. I kaže Resul sallallahu alaihi ve činite hađi umru u blizini, odnosno jedno za drugih. Jer kaže, zaista hađi i umra otklanjaju siromaštvo i grijehe kao što otklanja onaj e, mijeh kod kovača, kao što otklanja nečistoću željeza, zlata i srebra. Hoćeš da budeš bogat, hoćeš da nemaš grijeha, onda fino nahač. Jeste, bogatstvo o kojem se govori, koji hadijska, kakav je učenjaci, obuhvata kod nas ono dobro poznato bogatstvo, a to je da imaš novac. Međutim, islamski učenjaci kažu, Allah će mu dati drugo bogatstvo koje je veće i koje je plemenitije, a to je bogatstvo duše. A to je da si zadovoljan s onim što ti je Allah tabaraka ve dao Dao ti je nešto malo, a ti si zadovoljan. Jer možda ne znaš da ti Allah Đelešanu dane bogatstvo, Bog zna gdje bi bio. Možda ne bi bio čak ni u mešćidu, ne bi postio, Bog zna gdje bi bio. I zato je bogatstvo, kako je rekao Resul sallam, bogatstvo duše. I na kraju, samo jedna napomena, a to je, drago vam braćo, kakav bi trebao biti odnos između stjecanja šerijaskog znanja i badeta? Hvala Allahu Đelešanu koji nam je omogućio da na različite načine možemo da stječemo najvrednije i najplemenitije znanje, to je šerijasko znanje. I to je jedna od najvećih blagodati. I čovjek treba da joj zahvaljuje. Međutim, mi stičemo šerijasko znanje da bi pod njemu radili. A ne da bi bila jedna memorija u kojoj samo se unose informacije. Samo nese u njega i pohranjuju. Od takvog insana i od takvog znanja nema koristi. I ne samo da je to, nego će to znanje biti svjedok protiv njega. I zato, draga moja braćo i sestre, čovjek uporedo sa stjecanjem šerijaskog znanja mora da izvršava i ibadet kako bi našao tragove tog šerijaskog znanja u sebi. Čovjek mora sebi da izgradi, da napravi prioritete određeno znanje, odnosno određeno predavanje, treba da ga poslušam. Međutim, to ne može i ne smije biti na računa manza, na, namarču zikra, na, račun posta, na račun hađa, na račun umri. Sve mora biti prioritet i mora biti dobro isplanirano. Međutim, mi se susrećemo sa jednim problemom, a to je da mi vrlo rijetko pišemo na predavanju. I vrlo rijetko to znanje koje smo čuli da obnavljamo kako ga ne bi zaboravili i naravno da moramo određeno znanje poslušati sto puta ili deset puta pa da bi neko što leglo u glavu. I onda to mora biti na račun namaza i na račun posta na slično tome. Međutim, kad bi čovjek imao prioritete i kada bi sebi stavio, kada bi nešto zapisao, kada bi nešto obnovio kod kuće, onda bi se mogao posvetiti i badetu. A ne čovjek Ubi se trčujući za znanju, međutim, vrlo malo ibadeta kod njega i onda kaže, ne znam šta mi je, ja ne nalazim nikakvog traga u tom ibadetu. Uporede sticanje šerijaskog znanja i isto tako posvećivanju ibadeta, iako boda onda ćemo mi naći tragove tog ibadeta u našem životu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala da se koristimo od onoga što smo čuli, da to bude dokaz za nas, a ne protiv nas kada setnem uzvišenog Allaha Tebareke ve ta'ala. Isto tako molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nađemo tragove naših ibadeta u našem životu, kako na dunjalku, isto tako na ahiretu. أقول قولي هذا وأستغفر لكم فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم